Atxaldoan guzieri beraz ongietorri gure jokozkanpo saiora, gaurkoan errukbia eh, eta eskualoina ipatuko ditugu pantxika. Bai da, eta bi aditu gurekin errukbiaz eh, aritzeko, eh, San Parasu eta Pol Mendiburu, atxaldeon bier. Atxaldeon. Atxaldeon. Eta eskubaloia zere hariko gira, beraz zurekiran, bainat lagamendi, irisartarak taldeko lehen dakaria zaitugularik. Atxaldeon zuri ere. Atxaldeon. Hara eta hoitrazten dizugu entzuleak eh, zuek ere parte hartzen alduzuela. Gaurko saioan, eh, usaian eh, bezala, telefonoz, oaikoan, iruliko egatiko estudiotan baigira. Telefonoz emaki untara deitzen alduzu, 0 bost, bost behatzi, iru zazpi amika. Eta Twitter bidez ere mezuak bidatzen aldira, badakigu orain sare sozialetan, ahunt sartu agirela. Eta zuire, eh? Denak, denak, denak. <laughs> Eta eskubaloiarekin asgiten, zurekin beraz, eh, bainat, lagamendi, hiri sartarrak taldea zariko gira dena, eh, lohmo, egizibitzen eh, duzuela rumatuntan, zuen webgunean irakurri dut, ez duzuela utxegin behar sasoinaren berriz abiatzea lohmonen kontra. Zer nahi du horrek? Egan nahi du, domaila ditakela, eta guai, uh, utxitzea partida hori, zenta lehen partia biziki derki joan dute, uste bana hobeki, eta e, laugarren gira, eta nahi, nahi doke, e, toki hori atxiki nahala luzaz, nahi baitu horre goite magira, helo urtean uh, nazional bi mailean izanen girela. Eta oien, oai eta artio, arena bi aliz izan gira nazional bi mailean, mainan azkena bukatu dugu eta jautxe gira. Ta, Alde untar, en bat dugu xantza guziak egoiteko. Ara, mailan egoitea beraz jokoan da. Ba, ba, ba. Argita garbi. Argita garbi, eh, ez du eski ahalik eh, gorosu egiteko. Zenta eta talde biziki derrak, eh, tonosa eta puzor eta horik fluagak ez dute partia eta galdoik eta horiek nahi dute biztan dena iragan. Aipatzuko dugu, e, bizikitinko da, ikusi dugu, laugarrena eta amekagarren artean, e, bizikitinko da, pausa luzia izan da ala ere, azkeneko partida eta oraiko partidaren artean, zonbat, iru do lau aste jokatu gabe? Bost aste. Bost aste, e, pausa ez zote da sobera luze? Horren meldua dugu beti, ez dakigu nola eh, jokolariek e, pasatzen duten eta pausa hori, zementzuk biziki serioski, beste atzuk puxke bat, alena pestak bat dira, eh, eta... <laughs> Konsignak emaiten dituzue? etzeko xantza guzia ba uste. Konsignak emaiten dizkiozue, kasu eman, sobera besta egina? Badakite berek zein behar duten mana bakizu, ez, eh, eta erraite aski behar da egin, eta nek ez da, bestela ze, eh, egu berri eta opari frango eta ez dakize, eta bon... Eh, frango... Janari frango, e, eh, ala... guk badugu dretxo, baina jokolari gutiso, eta normalki, baina, bon... Ikusiko guai, eldo den lagun batzian. Baina, etzea, ez, etzena ala ere eh, behar pausa hori, ez ziren akakitiak pixka bat eh, urte ondagian jokalariak? Ha, ah, ba, oso inuzu, zenta partidak bizik gogorra dira, ez dugu biztan da guk talde, talde animalia, eh, badira jokolari honak, baina usu bera dira ari, eta zebaitzu partida osoa ginez, eta kusten dugulaik eta ze hitmuan ari diren, ez da eize, iardukitzea, eta bon, eh, paus hori enoztuko untzailin da bat, terrore horien. Erranduzu, uh, eh, lormo, zazpigarrena da emezortzi pondurekin, zuek uh, laugarren zirezte, ogoi pondurekin, ara, bi ponduren aldia. Ez da jauz, eh, hartako hau du, nahi irabazi atxuloteki, zenta lanomaten irabaziz, uh, lau pondukan nuztak gero bilean, eta gu garen nahi du, beti laugarren idela. Ikusten dut, amekagarrena ere, jez, uh, amasei pondurekin dela. Hori, hori da, ba, ba, biziki guti da, eta etxe mehar dugu, ahal badu, azteko irabazi, e, kampuan irabazten badu hobe, baina nekizia dira beti kampuan. Haina bada piaia, eta etxe nahuten denek irabazi. Hala, hauten irabazi dugu eta territoa xarant, kasi miakuluz, eh? Zenta galtzen ari, ginen eta aize, eta ez da gizegertatu den. Bapatean zuri da partida. Baina, holako guti du, bizik dute eta gurean etxen, etxen ahatik eh, gure tokia txikitzen du. Baina laugarren ez dea handiena ina alere? Ez, ez, ez. Eh, badakizu eta logomonen kontra, ono, eta lehen itzuliko azken partida dela. Bon, bai. eman zagun logmonen irazita, ez te handiena ina, egina izanai... Izanen. Izanen. Ba, bide puskat egina izanen da, biztan dena. Baina uh, ikusten dugu, ez dira neok barkatu nahi, eta azke, biaren parte hori, biziki gaiztoa izanen da, zenta ez du neok galdu nahiko, hasteko etxen, eta ahal baute, eh, partida bat dira kanpoan, egin dute. Hala ere, beste, eh, emantzakun, jaz eta ez jaz, baina, nazional bian haizin beste urteetan, e, janik, hein orte... Apalago zinezten? Bai, mi atiratzen zinuten, de erdian. Ba, ba, ba, biztan dena, eta miliet jatu du, <laughs> sasoin guzian, eh? Ta ezinekin besteik, zen ta esperientxare, falta, harinan eh, frango lehen urte zuten eh, mailortan, hauten eh, talde erdiak ziorik badakite eta zer joko den, eta ari zana dira, dira, bi urtez, eta badakite zer ritmo badan txiki, zer inertasuna badan txiki, eta Hala, esperientzia, nik aurten ikusten dut, esperientzia hori hor dela. Esperientzia, hortan ikusten duzu diferentzia, nola, nola atxemaiten dituzu mutikoak aurten? Untza, untza, eta gan, eh, hastean uste, eh. Hastean uh, eh, pentsaketari ginen, eh, nola atako ginen, eta multsu gogo gotarik, eta ez dakit nola, nola, maion zartan demzela, biziki untza hartu du, gazteatzu iragan dira, eh, eta hemen sortzi urtez betikakoak, bon, akitaneko xapelduntza behintzu, Baina, uh, eh, oska horren pasatzeko, uh, eh, gaitzeko oska da. Eta jarri dira, bestan nivelian, atinetako ikin, eta denek uh, eh, untzala, untzalotu dira. Gazte horiek dute zerbait gehiago ekarri, taldeari? Multaka, partidatzutan, hori egiten zuten, egiten zuten partida, partida zen, eta esperientzia zutenek behar batzien agon partidan, eta gero horiek eman dute behar zen eta suia, ala partida irabazteko. Giroa ere taldean horrek egiten du zerbait denen arteko eh, hagemana uh, ona denez? Ba, beti aizeso da, eh, eta irabazten delarik eh, giroa hogeitia. Baina bon, izan gira azkenak eta frangotan, eta beti giro hori izan da, halere. Eta, bon, jolaz egituz, espero dut, bai. Girua segitukola eta ba, parte dake ono irabazik autut ditukola. Eh, Lormonen kontra ez zuzue jokatu no? eh? joaneko azken partida da hau? Azken partida, azken partida eta importanta. Zenta hanek ez izain irabazteko, orden den berdu egin. E, ezagutzen duzue Lormoneko talde hori? Ba, ba, ba. Jokatia duzi hoien kontra? E, jokolariak dira, adin puxka dute adina. E, eh, Hoitan bar urtaz eta esperientzia handikoak, eh? Ta, fangotan, ah, mailortan izanak, eh, bultauntan mailortan dira. Hala, guk, eh, guk hart duguna, ene ustuko, eh, entrenatzen lehen jano hobiki badaki, baina behar du salutasuna eman, biziki fite joko ibili... zenta adin batean, eh, biztan dena, ez da hain fite ibiltzen, esperientzia bat duzu, salutasuna ez duzu. Mhm. Etxean aritziak, biztan dena, abantaira ekartzen du? Ba, aurten eh, irabazi dugu zemei partida, irisarri maginan, eh, bestan dazekin irabaziko, zenta girua bada, alere, eh, hau duzulaik eta sustengatzen ere pusatzen ari, pusatzen ari, eta aldeko giro hori, giro horrek azkar egiten du. Atxikitzen du, eh, giroak irisarrin, beti bada jende? Ba, ba, ba, eta eh, egiten du, zenta nuna elu da, jendea, bultaka gaur agitzen dira agierteko, eta banda hori dugu, airoski banda horrek emaiten doku giroa, eta jendeak goxuan egiten dira, Iduri du familia bat dela eta iroski salan, eta zineak plazera egiten du. Mm -hmm. Ondoko partida ikusi dugu ere otxailaren sortzian dela eh, etxean duzue, baina igande batez, e, bitxi, usaiani dira, nola zigande batez? Badak hana izan ginen, eta Röze, Rözen eta etxean... Röze jandut, me Röze erraiten da. Röze erraiten eh? <laughs> hori nanteko da. Ta izan, izan igande batez. Ta... Egin bat, bizik estimatu, eh, igandiekin joitea, Ta... <laughs> Zer da, ere? Eh? Hala. Ere Hala, ere fera. Ta, e, eh, bo, oh, ere txipi bat, eh? Ta... <laughs> Eta... Ta, gero, egia agan, uh, Filip Oksana Barazen aski pilotan, uh, aski paisa jo merdin, eh? Kalifiatzen bada. Ta, laurun lauru batean ditu. Ha, ah, upena da. Hala. Ah, arumatzen du, eta nahi dugu jokari guztiak hori izan ditan, zenta dene behar izan emaita. Hala, holako bi... Eh, Zuin da gazoin importantena, lehena ala bi E, bi garena, eh, ba. Azteko, <laughs> nantetik eginen dira igande atxaldean, bainat, eh, doidoia, xe urtamena okaiteko zuzenan emain dugu partida hori? Ah, bizten dena Galdera, pausatu behar dea. <laughs> Igandea, txalda zorri zein gira, gaz. E, ibiako itzian ere, eh, hemen izan arainan, egira, kontrako partida untan. Bon, hari, e, mutikoak garaile etxean Agian ba, zenta, eh, azteko, eh, eme dute, eh, motivatia dira, jone laumatera izan dira, eta atagatzen gontra hor eh, adiskidantzeko partida batean eta zinez kusi du taldea serioz eta e, gogo gari alaz presentxe dut ololaz dutela duen larun batean e, Kopako partidetan zertan da Ilixari? Kop, kopako partidetan galdea dugu eh, guk, Utsia, ah, bukatu hau ah, ba, Bukatia dugu ba. Zenta eroririginen, eroririginen eta Bruz 33 eh, ba, gizu, bordelesen kontra Egin anizez galdu baina Hala, hek bat baile nahi dira eta erakutsi daukute, alede, oska bat gehiusot badutela. Abantaila bat da hori eh, ez besterik izaitia, kopa ez jokatzia? Ba, edo... memento bat tigoiti, ba. Zenta guaizten erten ginen bezala, akitetzen gure jokolariak, eta badakigu guai gogoak izanen dila partida guziak, eta numeit bauzu pausa bat ere egin, zenta zira kapable, uh, guziz, eta uh, eh, jokon hartzea eta indar haundienean beti. Badiria ekipako ino nazionalbikoak kopan... Uh... Ez dut uste, ez dut uste, kanpo dira. Ba, bai. biziki gogor da. Eh? Bai. Ez da gero eskubaluinen, ez da futbolean bezala mantzagun akitaniako kopa edo... Esku, ez da olako ikan? Guti, guti zenta, hain da, bauzu teknika, bauzu salutasuna, bauzu indaga, eta indaraekin... Eh, ez, nahi terren, frantziako kopatik kanpo zirelaik, ez ba. zutu segitzen uh, beste kopatipi batean. Ez, ez, ez. edo pirenatantik Ez, ez, ez. Hortan galitzen gira, fine, eh? bai. Eh? zitz bat ere nora dira neskak? Neskak, zira bat ere gaizki, zenta dira, bere multsuan, hori eh? departamentoko eta mail gorenean, hala, gio, eta nafarroa dugu etzinean hemen, eta, bon, hori kontra sorbitzen dugu, ez dakitzen dako, azkago direlako, nahin txok. Eta ez ez, beste naz, uh, eh, sasoin edera joan dute, hala, eta hemen sortzi urte eh, biziki untsari dira, ezpetute partida bat ere galdu horreinu. Eta mm -hmm. hala, ez ez, eh, emaitza hona ditu gehien txetan. Aipatzen duzu uh, eh, dituzuna farroako neskak, uh, eh, diakindugu hor jaialaia berrituko zutela, ukanen dute orai eh, eskubaloinean aritzeko gela homologatu bat, eta maila igoko, igotzeneko parada ukanen dute orain arte blokatiak ziren gelaren gatik, zuru ustez iganen dira, badute maila? Aba, da, ba, ba, ba, bizikitalde hona, usaiak dutena, esperientzia dutena, eta agiar iraganen dira, zenta bizikinek ez da egoitia bere kaldean, bat zola izan zako biteko. Mhm. Eta mm -hmm. frankontan ikusten duzu, zila iragaiten, gero ondoko sasoin ez da zuen egiten. Eta agian dago gazone bat ukan dute, eh, eta ez paute agunt finisala hori, iragaiteko. Mm zer da diferentzia, zer dute gehiago irisarrik baino? Jokolari honak ez da, da askineskaik orduan berba irisarin konzentratzen da gehiago mutikoen taldean eta gutisako ez, ez, ez, ez, eh, gu gazte ditugu biziki, eh? Ahon gazte ditugu, hori badute, hoita mar bat urte, deia esperientzia, eta, ana, eta joko lari honak. Etorkizuna bada ala ere, eh, nesketan, eh, irisarin? Ba, ba, ba, ba, gu dituko talde guziak, eh, nesketan, eh? eta... Ze mailara ino, eh? Ze urtetan hasten da? Denak, eh, hasten da esko baloian eta eskolan. Eskolan. Eh, hasten dira zazpi urtetan, sei eh, urtetan, eta gero talde guzia badituzu, dituzu, eta gehien eta adio. Mhm. Eta ez ez ez, derak untsa martxan dira, eta zinez ere hona ditu. Eta denar emeiten du, xantza guziak, antrenatzen dira bat uste, formatiak, eta ez ez, da, nire akaso egiten du. Gero, goetxean, gubal gure poli, beste politika bat, ez ditugu bi taldeak eta gora ibiltzen al, zenta, sozain batetik deia, eta neska hoberenak joiten dira. Bai, Eusu, ta, mail, mail goragoko taldea atzutat. Eta guk lagutzen ditugu, eta helzari nara gola. Ez itu etxean bortxazatxik inai, marimadute ez, eh, beste parada bat... Eh, ez, guaurek, guaurek, kasik, proposatzen duk uste marimadu neska badela biziki jokolari lari hona, guaurek proposatzen du joan nahi, eta dezan eta plazera goragoko eta mail batean. Eta joiten dira? baino bat dugu, eta mioz uh, aidena, eh, nazional bat mailean, beste bat dugu izartak bat hor, uh, ez du sekulan olako neskari gukan, pusatuko dugu, biztan dena nahi badu, eh? E, joan dain eta gora esokoko eta mail batean, baina bizik gazte da. Nor da? Uh, Amaia Etxeber. Hala, hamoz ditu bakarrik eta hemen zortzi urteko eta talde nahi da, eta botatzale oberena da. Hamoz da, ordean, ez du lakorik ukan. Hala, eta bat kontaktu batzu erretxago, talde batzuekin, mestegi batzuekin baino. Matzakon Bayona ekin, eh, baionak badu maila hemen eh, edo Angelu, angelu miagitz ere, baita, bai. eh, baita marxiz ere, marxiz tamaz. Ba, ba, ba. Gero guk, uh, gutako ezta da problemarik, eh? nahi adu eta Angelu da joan, juiten Angelu nahi adu baiona... joan. dugu hautatzen. Hautatzen du. Gero, madu, beste kontaktu batzu, edo bordelen, edo behar ba, ono mail gorakokuan, xantzaren badu, edo zantro de formazion batzen sartzeko xantzaren badu. Hori, obeda ustuzu gazte baten dako? Ez dakit, uh, eh, bon, ez dakit. Uh, nahi gora, joan, ba, beha zu, hortan sartu. Hmm. Batzuk ezkego soportatzen dute, matzakon familiatik uruntzia. Hori da problema. Bai. Hori da problema. Nozpasunaren arabera bai, da. Bai, ba, hori da, hori da. Ez dute denek soportatzen, ba, uste zementzuk ahalak, ba, ez dute soportatzen uguntzia familiatik. Eta bestatzu berriz, esan nintzen duzu gizauziz, eh? baute motivazonia gora joiteko eta harri batzeko inala gora. Aipatu duzu xosa ere, dirua, uh, eh, komplikatia da, uh, kudeak eta zorrotz bat uh, egin behar duzue? Ha, ah, guk behar dugu uh, santimaz kondatu, bezala, eh? behar dugu bizik eta hala no eh. no, nola bizi da irisartarrak taldea eh, Isartarak... Ba, laguntzekin eh, ah. eh, sponsorak deitzen dira ah, ba, horiek beharri baditugu eh, horiek ono laguntzen getuzte biziki ongi eta agien segituko dute zenta nahi badugu atxiki olako elkarte bat, ala behinan, baduzu <laughs> laguntza. Eta gion txatzen gira, beste zerbait zuen egitzea, lodoto, eta sartziak ere baditu beharrik, e, hori ere martxan da, eh, eta, eh, bon, Sos publikoa? Hori dena, hala, argiatzen gira eta kudeatzeat. Sos publikoa, bainat? Bizik guti. Guti? Haba, ba. Gure bitxatetik, erteko, ina, dugu kondia, hamabi porzanetuko. Eta nondik heldu da, eh, kontseilu... Kontseilu horokoa, ba, eh, erritaik. Erriko etxeak, ba? Erriko eta nondik. Eman dezagure, irisagin bada pilota bat asun bat ere, bai. eh, diferentzia bada bian artean? Ba, ba, ba. ba da, lehen, ara bendatan guk badituko, hirun bat eta hoi gupil... Kide. Kide. Eta maila bizi gora. Hala. Hala pilotan e, dituzu bi jokolari bizikonak, baina, bon, gero... Eh, batuzte, batuzte. Batuzte, ba, ba, ba. gehi hori, eh, gehi hori, batuzte. Eta, Ta, ara, ez da nomre bera bate, eta, bon, ez duzu piaia berake, guk piaiak biziki ugon ditu. Hori da gastu nagusia, berba, bidaik? Ah, hori, eta jo, epailen, epailen pagatzi ere, eh, epaileak dira ugunetik, eta behatuzu pagatu eta duzu bakarri talde bat, bat ba ditugu hamoz talde. Artetan dolo uzi ere, pagatu egin epailea. Epailea. Partida finit, finito ondotik. <laughs> ah, bultaka, bultaka, beste dena. Baina ez duz osak gila temeten alde. Beste gai bat ere aipatu behar dugu zurekin uh, bainat, eh, ez dugu antzi behar, ostegun hasten dela munduko eskubaloi txapelketa uh, katar egialdean. Segitzen duzu munduko txapelketa? Ba, segituko duzu? Edo segituko duzu? Segitzen dut, bai, ma, do bai, bakizu uh, eh, ikusteko, behar joan eta behin esport hori eta, eta ez hola kamiatzeko, eta zera oso, bon, segitzen du, ba, ma, ba, do baia da, ala. Eduke... Eh, Merezidu eskualoiak leku gehiago eh, telebista publikoan? Ez dakit, eskubaloiak ez badu mehesi, nok dina. humeste titulu ekarri onduan eta iniz pentsaketa beharrik atzen uste, prestaz pare, e, eh, da. Egia e, e, e duzu hortan, eh, errukbiak hartu du leku bat, eh, ah. urte zurte, handia, eraiten alda, eskubaroiak ez alta, alta, izan dira, garaipen izugarriak, munduko hoberenak izan dira luzaz. Daski, sekuruan izan ez den talde hoberena izan da. Hala da, ondo, taldeak tenuzu, eh, ah, Mais c'est d'ailleurs comme c'était la passé. Ser que telebistan begiratzeko eh, eskubaloi partida bat eh, nekeago baita. Sobera fite doa eh, zer da razoina? Es ez ez dutoko eskubaloiak badu xantzak isa Problema gutri gutia, bakizu. Funtzionta batean ez problema ta ordena ipatzen ala biziki gehiago eta futbola, eta yes. Ba, historio, eta... Isto zu, polemikak itan dira... ah, enostoko ba, enostoko ba. ba. Izan dira, eh, polemikak eskubalo inan ere, eh? Bai. matxatrukatuak eta ez, ezain aspaldi, eh? Hori bera Eta jokolari oberenekin. Hori bera gengot, polemika izan da, izan dela, problemat. <laughs> Odean biziki aipatu dute esku Berba badira problema batzu ez direna ezagutu ere. Gero eh, kondutan hartu behar da ere zaleak, eh, suporterak, somat, eh, somat jendek ikusten du futbola eta somat jendek ikusten du esku Ah, biztan da, biztan da. Telebistatik ez aparte. Ez dut eta kritikatzen uh, futbola, uh, eta bon, derek egiten dute futbola. Futbola da horrik bia, eh? Ta, Rubia, bano gehiago egiten da, le futbola. Aleinan, aleinan. Eh, mundu guzian, mundu guzian, eh, eta universal da, tanda mesela. Rubia, eh, esku balioa bezala, buskate, badira semetoki rubia da bada, besta atzutan, bat ezta. Bon. Menan rubia gaukandu behar da, beste gizan, uh, xantza edo, ez dakit, uh, jakindu, be buriein eta erakusten, hain txok, Jobeki xot, eta hala. Azteko munduko zapelketa unendako, eh? Uh, eh, nuntan oh, eh, asiden unendako, final erdi bat eta finala urririk ikusten alko da beraz eh, Frantziako telebista. Bai, placer du, placer du ikustia, bon. Agian, usia bezala gehiatu gehiatu gehiatu Besta ez du ikusiko. Frantzia Europako txapelduna da, e, Espainia munduko txapelduna, zur ustez bi horien artean jokatuko da, edo sorpresarik diten eh, alda. Ez da ki, kata hortan bada, talde bat dela muntatzen, eta eh, baditu ematze, emaitza honak, e, eh, mo, mutatea dute aldute bezala, espainol eta frantzes eta naski resuma guzitaik, Menan, bon, talde hona da, eta etxen ari dira, ez dakit nola pasatuko den. Estuztu sorpresa e, emaiten aldola Katarek? Ah, zemeit partietan en ustuko ba. Zemeit partietan en ustuko ba. Katar ipatzen genuen gure artean, munduko txapelketa guziak handiokatuko dira guai. Eh, futbola, eh, eh txirindularitza, formula bat, beste batzu ere badira. Zer du Katar horrek ere eskubaloia <laughs> errezibitzeko? Guk ez susa. <laughs> Eh, hortan ez dakit duta hundik bat den, eh, baina galdera lita ikimenturaz, ondea uh, eh, Katarrik biltzea guai uh, hori guzia. Ez dakit, Katar bestela ze, bon, bada talde bat, baina enustuko hola muntati haute, xapelgo iteko, talde bat, uh, ala, eskuinta ezker jokolaria bilduz, ez dakit, uh, ez dakit jendeik izanen den ez, ez dakit... Uh, Zinez, bo, dugu. Kasik, kasik, ez du importaik jendeak jendea Bo, plazer du ale, eh, bakit, uh, frantzian egin zut. Horien dako zendute, ah, katarren dako. ez, baina, Aferakinak dira, jadanik. Ba, biztan dena, biztan dena, baina, bo, jale goxo da, jokorari entzat, eh, izaitia, sustengatzaileak, edo ba, jendia, eh, gelak betiak izaitia, enustuko. Ja, ba, ipatzen zenuen taldea, behar bada zinean agertuko dela edo ongi agertuko zenta beste naz ez dute beste taldeik futbolean edo bizikletan edo ez dute ez dira biziki Ez dute, eta horra, holai egiten uste, mutatzen uste talde batzu, eta ala, eskuinta ezker karazten dute, entrenatzailea eskubaloien eta espainola da, eh? espainola da, eh, nuko xapelduna, eta bon, ba, joan da, bon, ez dakitzen dako, joan da, <laughs> eta hala Ideia tiki bat hau zu, txipirat. bon. <laughs> Eh, euskaldun bat ere hariko da uh, eh, espanol eh, selekzioarekin, edo espainiako selekzioarekin, Julen Aginagalde, uste eta ipatua izan duzuela entzineko jokozkampo batean. Ezagutzen duzu jokolari hori? Ba, ezagutzen dut hola, menan uh, enustuko uh, pivo, pivo da, eta enustuko munduko pivot uh, hoberena da, eh? biziki hona da. Bai. Azkaga, jokolaria eta sentzia zinez eh, badu. Euskaldun bakarra, eh, izanen da mundial ez nola nahikoa, eh? Ez, ez, ez. Eh, zinez, mine egiten du, motiko horrek, eh, balon bat eskurtan dilaik, edo hantxe defantza erdi hortan, zinez mine egiten du, eh? Ar zinezake, bere, bere karriera bukatzeko, edo? Ba, ba, bo... Filip, editeke kontent izain, mentiroz, konkurentziekin? Ez, Filip, bai, bai, finitza buruzai da, bukatzen da Filip, Gokusiko, eh, proposamenak egin den ditut, eta eh, alko ez. tribetzaile bezala ere, zenako ez. Ez Naiz eta badu zuen zuen eh, taldea. Ba, ba, ba. Ez dakit, ma eh, ba, jokolari gisa, eba eh, egia eta Ai. mail gorrako okoan hariko gira horrekin, eh? ikusiko dugu emaitza zer eh, den, mainan eh, munduko xapelketek badute eraginik eh, ondoko sartzean, ondoko izen emaiteetan ikusten duzue, adibidez frantziak irabazten duelarik, izen emaite gehiago bada eskubaloinan? Ba, eskubaloiak, gero eta gehiago, uh, kide, eh, gu, uh, guk ez dugu kasik uh, publizitateik egiten, guai, izpeiru urte, Baina, hirun bat, eh, kide baituko, kasik. Pitsik egin gabe, mm. goitin nah, nah, egiten maginu, baina ez du gehiago e- egin nahi ere, ez behira kapabe, gero, eta uh, denen kudeatzea. Mm. Zenta behar du, sala azta aski, batekin ez duzu aski, deia, uh, batekin ez duzu aski, joiten gira kanbora, joiten gira orzeizerat, ez betuko aski e, toki, e, entrenamenduan egiteko. Hala, eta dificultateak biztetan, ba, badira. Mm behar bada zozokeria hondi bate janen dute, me iduitzen zait, uh, eskubaloia gehiago nesken eh, kirola bilakatua dela hemen uh, Ipar Eskualegian, basen afarroan bereziki. Ba, zendako, zenta Mutikoak errugbian, edo futbolan, ba. edo pilotan, eta neskak eskubaloinan. Ba, bada, aniz neska eskubaloien aiteneik, zendako espeita gauza honik ere ez da rubiara idia zemeitzu, futbolian zemeitzu, mena guti. Eta gio, beste gauzat, uh, eh, eh, eskubala joa, gela batzen egiten duzu, bakizu gauzu eh, alako, eta goxotasun bat ere, izanik euria edo horma, beti barnean zira. Rubian, nahatik, ez da beti berdin. Rubian da futbolian, ala. Beha ba, horreke egiten du, ez dakit, eh? Untsa da, bainat eh, eskertuko zaitugu, joitaraziko dugu, eh, ibiakoitzean, eh, zuzenean, emendik, eh, zu terrenuan izan entzira, baina eh, irisari eh, lormo segituko dugu la Euskari ratietan, eh, errandu zu, eh, nazional bi maila hortan egoiteko bi urtez segidan, orai da mementoa. Ba, zinez, zinez, zenta jokolarek nahi dute, ere, zenta eh, jastatzen duzulaik olako nivel bat, Eta duzu bere ez egin, zenta guai aldea du ere, heldu girela, eta beti nahi dukan dute, eta mail hortat jin. Eta gainerat, susten gatzeileak gloriatzen dira, zenta joko edera da, joko bizia, azkara, eta plazera egiten du zinez, holako mail baten ikustia egizareko taldea, Ertan demezela, lepeti le petit baita, eh? zemaitzu harritzen dira, nolaz ginen, eta mailoktan, eh, eta butaka guauke batu askilan konprenitzen, baina bon hori da, hala, eh, eh, eta agia luzaz. Mirisker, bainat lagamendita gurekin egon, enjuk eh, biaz gira, laster. Aurten ere arberoa ikastolak berztoa faria antolatzen du. Urtarilaren ogoita lauan Dona Martiriko eriko gelan Jon Maia eta Amestar Zaioz izanen dira berzolariak. Gure gaiekin, ebe, eskola garaietarat itzularaziko ditugu. Izena emaiteko, behar duzuekin 0 bost, bost bederatzi, bi bederatzi, iru 0, zei eta zorzi. Zazpietatik iti izaren da petifa, beraz dintzizte zazpitako, eh? Arrosako zolan kan Urtagilaren emezortzian igandez ahatsaldeko lauetan Itxasuko belizan kantaldi Euskararen garra lokali azkarra Gau ilun honetak Erraun martiko gena Miguel Marquez Berriro ere joan indaike gogoti Eta airea izpak Komplize ditut eta maite ditut Misericórdia. Segitzen dugu jokoz kanpo saioan eh, pantxika eta bian lagamendi dugu gure lehen zatean eskubaloia zaritu gira eta guaikoan eh, errukbia azariko gira bizale baditugu goi maila azariko gira eh? bena ez bakarrik usko zuen bizale baditugu baiona zalea pol mendiburu eta bestea beho zalea pantxika Bai, mikroarekin hobe eh, eta beho zalea san parasu dugu eta san mentua zurekin hasiko gira Nola hasi du taldeak eh, urtea ezain gaizki, iduriz? Eh? Azkenean. <laughs> Azkenean, emandu eh, taldeak eman du denbora plantatzeko mail berri hortan. Egia erran, uh, amazaz, ah, aniz gauza berri izan dira, bo mail berri bat, ekipa berri bat, kasiko, uh, amazaz berri, entrenatzele berri bat, ere, kanpotiak bat, irlandes bat. Beaz, aniz gauza diseitzeko. Eta azkenian iduriz, eh, azken ila horitan, eh, bere ritmoa txeman taldeak aldeak eta bada zinez hobetze bat. Amesten ari berba ba, eh, topa malau erat. Ba eta ez, gero uh, uste dut, eh, kalifikazioen dako bideo girela, zetako ez ere lehen tokian bila joan, uh, pau ez dut uste... Uh, deia lehen siurtatia dila bere lehen tokia. Uh, Azutenan pix, pundu pixkat galdu dituzte horre? Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, bai, ez da ina, bai eta iduritzen zai kalifiatzeko bideonean dela taldea, bai. Gero, uh, amesteko uh, Ba eta ez, bon, ba, biztan da... Etzira eh, usartzen eraiterat edo zen? Ez, ba? zenta, be, eh, eraiteko behar da, be, behar dia alak. E, Nix eur, mementuan amiarritzek bat itila aski ahal eta diruan aldetik bereziki e, eh, topka, eta aritzeko. Ejan e, e, jo, diren jokolariak aurre egun... Ez, ez, ez, ez, ez. Balima da gauza aski argia da kristoen diferentzia badela mailaz uh, topa malau eta prodebi artean. Bai, bai, bai. bai. bai, Animaleko diferentzia da. Beraz, uh, eh, gehazkiz igotzen balima dira, eh, ekipa horrekin ezingo dute uh, lekoa txiki uh, topa malauean. behar dira, algeio atxeman eta indartzeko talde hori. Hmm, emaiten duzu, freno bat bezala, san, ez decepzio kaiteko, sekuran ezpada eltzen? Ez da decepzioena, me behar da, behar, behar da objektiboa izan. Eh, be, topa malauan izaiteko behar dira alak, eh? Uh, eh, baina, animaliko to, alak. Ba, topa, um, ez, helduen urteko, harin iz, eh, guai berean, bon, beho askiuntza da, menturaz igaiteko posibilitatekin, baina bada olako ez giten, ara, ez sobera entzinatu ez da oino egina, eta kasuk. Ez da, egina ez, eh, laugarren gira, <laughs> ez, eh, ez da jauzeenik. Gero, eh, mailortako ekipa hona da, eni iduriko behar dute sartu uh, bio berenetan. E, Usasoin astapenean, beldurtu zireztea zenta, Ni, begia erran aste astetik erten nuen, bom, e, lemiziko bostetan balimagira egu berriz, ez da ingaizki izanen. Hainbeste kanbiamen ikusiz, Eh, logikoa zen sufritzia, astapen hortan. Horitz egiten zinen, sasoin astapenean ba, edo, bai. bo, edo bosgarren egunen notik? Ba, ba, ez, ez, sasoin astapenetik. Bai, bai, logikoa da, sufritzia mail berria, joko ekipa berria, uh, eh, kusten ginuen ere entrenatzeleak uh, eh, partido batetik bestea anizkan biamen egiten, eta azkenian, atximandu bere taldea, eh, guai agertzen dira, zoin diren egiazkiz titularak, guai, bada... Behar izan dute adaptatzeko memento bat? Ba, bai, ba, ba. dudai gabe, dudai gabe, espirituan ere, bon, bat dira, ez dakit adibede ona diren, me, bon, uh, senditu da, gogortu dela ekipa. Uh, eh, iru txartel gorri bildutuzte, aurten, me, nun bait, nun bait, uh, eh, horik, sankzione horik eta uh, ukaiten, senditu du, espirituan, kambiatu zela taldea, gogortu da eta zinez kompreitu du eta mailortako uh, jokoa, fen jokoa, uh, mentalitatea beden. Trebetzailearekin lana garatu da ere behar behar? Bai, gabe, dudari gabe. Beo, uh, joko, ez kanputiara da, behaz uh, eh, eh, kanputiara berarentzat eh, astapenetik ez da ineres, izkuntza mailan ere baditu agazoak, me fi, beste filosofi bat du ere joko analetik uh, nahi du jokoa irikia, eta berarentzat ere jokolari guztiak berria ziren, eta ziren sobera denak ordenatiak, Soin ziren titularak, soin ziren eh, eta guai, pixkanaka, atea azidu ekipa bat, uh, eh, bo, eta bada jere bat, zerten balima da. San, uh, eh, astapenean uh, lehen bostetan egu berriz, uh, emaitzak, eh, baina berriz den duza izkit, uh, artzen iru Montobanen pundu, artzen dutuzterarik begoita bat pundu Pauen, hori no, uste zinuen bost garen izain zirela egu berriz? Bai. Bai, bai, zenta baziren partidu batzu kanpoan uh, adibidez kusten gintin, uh, kusitugu ere taldeak salbu eh, be, bezie bezalako batzuk, uh, bon, ez zira, ez zira ekipa errigarriak, eh? Uh, etxean doietaik ira aziri Bai, bai, me, alere, oh, Perpignaneko etzen engeizki, eh? Me, ez da ekiparik egia erran eh, beste baino aise gehiago denik uh, paue, zenta bon, antailazina paue astapenian uh, eh, kasik ek, jasko ekipa berberaute salbu bizpairu jokolari on gehiago Beaz, horien be, be, ekipa antolatia zen. Ta alde hortai bazuten Kristona Antaila uh, sasoin astapenian. Hala, guai, beste ekipak ere ari dira plantatzen, e, guria, guria zinez beste oska batian ari da guai uh, astapenari konperatuz. Amalau partida, eh? eskaz eh, dira, ongi kondatu badugu, bai. eh, nola ikusten dituzu? bai. El, burua duzu eh, zer da, eh, zuzu erran gainera. Lehen bietan. Lehen Bai, bai, nik, nik uste eh, lehen, edo, lehen behar bat komplikatea izan da, me bigarren finizeko badu kapazitatea, eh, talde horrek, bai, bai. Eta iga hor joan, topa mala uera. Eh, ba, badira barras batzuk lehenik, bai? bon. ere hori izanen da. Bai, komplikatea izan da, voilà. Bai, bai, gure bidean da, eh, gutxi gora beta, eh. Eh, gero zaila da, e, behar da, erreusita pixkatere, uh, eh, mekalifikazionia, beden, tia, diastatu barraz horik, bon, ni, ni taik eso da, aski konten ni taik eh, Aipatu e, ere, Bai. Horrek uh, oztopo bat egin dezake igen? Bai, gero, bola, irainez ere behar, ba, bon, zonbait sponsor ere interesatzen aldira ere, bon, e, gu zindugu jakin hori katarri bat, edo, ez dakit. <laughs> bai, uh, eh, onartzen ez dakite, hola, kataritik... Uh... Ah, ez da ere, esme... Kusi behar da ze kondizionetan. Kusi behar da ze kondizionetan. Zari uh, eh, bezala, zu zertaraino prestira. Bon. Egizi gaiteko. Egia erteko, ni uh, dirua emaite mali maute eta erte mali maute emengo uh, buruzagiek eta, bon, demerdazizte horrekin, ados, ez dako ez. Baldimada Luneta Sponsor bat bezala Baldimada eh, Luneta saltzaile bat ere Zitako Zitako ez Zagatik ez Me Me Me Luneta saltzele hori aipatzen baituzu Me uh, Me katar Rigi batekin ere Gauza bera uh, Dirua eman Me Utzi eta E, erabakiak, presesik. eta eh, dirijantak emengoak. Ah, hori gindu eh, azken urtean, hafenuk. Eh, bai, egiten zuen. Bai, bai. Hala. Sponsor simple bat ez PSM bezala, Katariek, pre, Kataria da presidenta, fendenek nahi dute nahi egiten dute, bai, ez, hemen utzi lekukuek... Hala, xosa bakarrik jokolariak hartzeko, eta bai, puntio. Bai, hori zetako ez. Bon. Hamets bat da hori ere. Hametsa, oh, eh, oe, ba. <laughs> Eldu den urteko, uh, derbi bat ikusten ote duzu. Prodebian? Zutopamalauean. <laughs> Ah, Ah. Derbi bat izanen dea, eta voilà. baldin bada... Posible da, posible da. Posible da. Zer posible da. Derbi ezeitea? Bai, bai, derbi ezeitea, bai. Baina Bai ona, bon, be, o, beste urtreketako eta, bon, zenario eh, uh, beran dira. Uh, Beraz mantenduko dira? <laughs> Men mentuan, me bon, eh, oai arte ukandute beti rusita puntu hori, bon, eh, uh, behin bi aldiz, iru aldiz, uh, ez da beti pasatzen alere, eh? Bon, bon. Ez, kasu. Bon, derbi ekusten duzu, eta nun, behaz? Ez du erantzuten. Eh? Bai, bai, bai, erantzunan. Are, topa malauen. Ah, ah, topa malauen. <laughs> Pol? Uh, eh, Berbi ikusten duzu? no, berba, ba, bai, berba, zenta nik ere Aztapenian <laughs> pa uik uste nuen eh, Izigarri azkar hor bukatuko zuen Ne ustez, baina ez du ola in, Inendu berba, baina Mirritzea ida jazartzen eta Ida ungi, eta... Bini ba, egiten ba, dizu horren gaiteak Ez, ez, ez, eta kalifikatuko da, sigur, sigur da hori, eta gero santza hundiak baditu igutzeko, eh? Bai, hori, hori bai, Eta beraz, uh, bai, izanen da derbia. Ah, topa malaguan. Topa malaguan, ah, ba. Berriz, berriz galdera pausatuko izut, uh, eh, zer nahiago, zer nahiago zinuke, miagitze igaitea edo baiona jaustea? errepikatzen alduzu, otoi? Simplea da, zer nahiago zinuke miagitze igaitea edo baiona jaustea? Eh, zer da galdera hori? Galdera simple bat. Eh, zer nahiago zinuke? Galdera hori kisio izan zen eh, Miagitze igutzea, da, dena. Nahi dut baiona topa maroen ikusi? Bai, baina, no, ados. Beraz, beraz, nahi dut miagitze igutzea. Ez derbirik izaitea, miagitze igaitea edo baiona jaustea ez, eh, bai hona egoitia. Bai, ados. Eh, faltan duzu ederbia faltan da. Bai, hori, ala, hori, ala, urteko partidarik eh, nik oberena zen, oberena, ez errubi mailan, baina giroan aldetik, eta haintzin partida, partidatik landa, eta hori falta da egia. egia ikusten ginen ere bai, bai, falta bai. duzu. Bai, biztan da medenek eh, hori e. Arkatzen eh, ginuen agendan joaneko partida itzuleko. Eta hori aipatzen duzu urte ba, Hori falta da egia. Kazetari eri ere bitxi egiten zaie. Bai, duden urtean izanen da. Ez urtean izanen da. Ez zain beste, eta trebatzaileak eta jokalareak ere nizain segur. Boa, be, be, bo, egia egan, uh, eh, guai, profesional mundu untan, uh, <laughs> lukukoi gutxi dira, uh, edo ez hain beste, uh, izanik... Gero hori zona, derri bat pasa den hastien. Bai. Ara, bai honak ira azidu, bai zena horka. Esporretan, bai. Ara, esporretan. Bai, bai. Berdinketan lortu bai, dute. azken, azken urteetan, entzuten baditugu trebatzaileak eta derbien azken urteetan, eh, eta trebatzaileak eta, eta jokolari anitz, erreten zuten, uh, alba ginu derbia egutegitik kendu, bai. Eh, Kengin ezake? hemen emengoak. Hemen emengoak. Well, Mantzagun, uh, lagizke batek, argiki. Lagizke nahiago zuen. Bai, bera bit aldetan aizan da, eta ah, zaila da derbia beraren zen. Ara, aste konpikatu hori. Ah, ba, ba. Aste eta ekartzen zituen ondoruengatik gatik, ah. trebatzailearen dako, zaila kudiatziat bere taldea ondoan baziren sortzen zen olako hori guzia, ez zuen gehiago nahi epatri eh, ba, behar da, ene iduriko, behar da positibioki hartu hori, ez da xantza bat da hori, eta derbia jokatzean, nun jokatzen alda beste naz. Hemen ez balima da iten, ez da niune iten ez dut, rugbiko profesional mundu juntan e, azken derbia zera, bai, bai, egiazko derbia. Deizan dute paixeko derbia, ez da egiazko ez. Zitu uh, bera. Ba, eta, eta Frantzia mailan segitu zen derbi bai, hori. Bai, denek bai, bai. bai. bizizuten azkenan hemen ere, baina... Uh, Euskal Herrian gehiago, baina. Bai, bai. Bai honan atitzul giten, amaregun eskaz dira, bon, etxeko partidak onak dira, mementoko, aski... Onak, bon, azken biak irabazi ditugu, gero... Lortu duzue, zerbait, mekampoan, ze pasatzen da? Ainda komplikatua? Ebe, bitxida, topamala hori, zenta eh, kampoan ditugu partida onak, eh, ne ustez eh, hor adibidez aurroxeran edo lehonen, eta galdu dugu, eta etxen aldiz partida txerrak iten ditugu, uh, eh, bordoren aurka eta aurka bigarren zatean, eta irabazten dugu, beraz, zer da konpritu. Uh, eh, ez, uh, kampuan ze falta, batzutan uh, xantxa txipi bat, xantza. Uh, batzutan epailearen xitu batzu, xitu kolpe batzu. Egeski emaiten da epailearen gain, eh? Ez, erratun batzutan, batzutan. Egeski emaiten dute epailearen gain. <laughs> Briven, aurka, azken partida kanpoan, Briven izan da. Bon, okonorek horrek eh, entxegoa bazuen eh, aukera markatzeko. Ara, eh, elastiko kit eta teatu izan da. Ah, Zoma galdu duzien? Erraiten dut. Ah. Hor, ah. bederatzi seizen eta... Zoma galdu ba, duzien. Ba, badakit, erraiten dut. Hor partidua itzultzen alzen. Hor entxegoa eman eta, edo zigorko entxegoa. Hala, hor, behisten ez, hor, ez dut dururik ez, krakatu dugu gero eh, partidaren mukaeran, bai, ah. net. Ah. Eta, eta ah. alderantziz, batzutan epaileak, Ez da eh, epailea beraz? Zer? Ez da epailea, duzu batzutan epailearen? Ba, momentu hortan, partida hortan, edurugo eh, igarren minutua zen, bederatzi xai, ba, eta hor, entxego markatuta hor, ene ustez partidua itzuliko zen. Hor bai, bai, bai, bai, <laughs> niben bai. E, alderantziz ere... Ribeko entrenatzaileak ere errandu. alderantziz ere gertatzen da? Ede xerrekoa. Tolosaren kontrako partidan? Izan bai. da zigo bon. bat, hainitz lagundu duena, bai hona ara ere irabazten gero? Lagundu du, bai, gero eh, ez du lagundu, etx, ba, entxegoak guk ditugu, eh? Baina, ba... Alderantziz ere gertatzen da? Bai, bai, bai, bai. Bara, me... Eh, Baduta gara impresioa, Pol, irazten delaik, guk irazten dugu, galtzen dugu laik, arbitroaren joaren falta da, eh? Ez dut hori egin... Eh, esplikatzen duzu laik, anitz hori iduri du alaik. Ez, egin dut, kanpoan ze falta da, batzutan, partidak askarrak egiten ditugu, batzutan, xantza falta, eta batzutan... Batzutan epailea. Uh, <laughs> eh, egutegia begiratzen bat. Eta ez, komparatzeko eh, jazko mm, eta sasoiari, jaz eh, zafraldia uh, iniz hartu ditugu kanpoan. Jaz eta dola bi urte. Aurten ez ditugu zafraldiak hartzen. Kaltzen dugu, baina eh, anitz, anitz ere eh, ez dakite eh, eta hartzen eta behar anitz baionak jaz egiten zuen egitezena enpaz edo jara jara aurten ez duiten ez duiten baina aldi berean ikusten duzu Lionen bilagen zatia ikusten duzu jokarriak zeinetan diren fisikoki bai egia Egia, bai, egia, egia, hor berrik bada ba, eh, pausa. Hemendik eta urte, saz, urte bukaerara, bai, bai. baionak sufrituko du fizikoko. Ba, ba, ba. Beta sufritzen dugu, eta gainera ba, ditugu jokonari batzu falta, postu batzuetan hor, lehen lehuan, lehen lehuan, eh, bazire normalki batzu, baina jenti ez da ari, puentu... Zendako ez da ari jenti? Jonen baita pauerati duriz. <laughs> eta ez baita... Spiding ere, jonen da klermonera, baina ari da. Ba, ba, da eh? iduriz askifite. <laughs> Ba, bai. Eta faltako dira oraino beste jokolari batzu egun jakin eh, dugunaz. Aip, bai. Aipatuko dugu bakarrik nahi egutegia, eh? Bai. Eh, Toulon, Clermont, Toulouse, Montpellier, Bordalera tere joan berzirezte. Bai. Posible dea topa malauean mantentzea azken finean ikusten dugularik noren kontra joan berdu zuen. Kampuan hori. Bai, kampuan. Bai, zenta, ustez bakarrik eh, txeko partidak eh, irazita, eh, goiten algira topa malauean. Bos badira etxen, bos kampuan eta etxen baditugu, beraz, eh, Grenoble, La Rochelle, Castre eta horiek. Stade Francais ere, bai? <laughs> bon, eta... Kasi kantzidu. Jareko goitara zidio. Ostian, errandut, eh, arrunditxia zera, aizan gira, kampuan, eh, gure maileko taldean kontra partida honak egin ditugu eta galdu, hor berba gure baino, baino azkarra guen kontra egin dugu zerbait, eh? zer behar da kompreitu. Xala, eh? ikusten ditu? Eh, zenta hor... Zaila txemaiten dut, zenta frenxemen... Eh, zer, zer, zaila txemaiten dut bai, zenta ez dut ikusten kampuan unartzen alko tuzten ponduak, bai. eh, mm. hori eta uh, ikusiz. Eta partida, bos partida iraztea etxian, Urtsaile zen. Gabe, bizki zaila izan. Me besten zatere, bestek ere. Uh... Me iru galtze uh, etx, uh, eh, etxia malimatuzi, uh, fitxik ira zigabe kanpoan, ez da aski zanen. Ez, momentuz. Eta beste, baditu bakarrik. Bestek menturaz badute egutegi obea, eh? Ez denek. Bai, uh, e, bai unaren egutegiak komplikatua da. Be ez etxen, etx, etxen, Stad Franse, gero, Bon, Castro, La Rochelle, Grenoble... etxen, bostak irabazibak dira bai ala bai. Bon, Ebe, hori, ene ustez aski da. Eta kanpoan zait irazi. Ara. <laughs> Nun. Ez, ez, ez, ene ustez Nun, bostak, etxen bostak ira da. Eta irazten du kanpoan, sortzik eh, garen dukatu. Azteko, agazuna zinuen, eh? derbia izan da aldo nortean. Abai. Ah, Nun baita. <laughs> Olatz, jadanik, eh, olatzek egina du, jadanik. Bon, pario bat egine dugu, no, olatz? Ba, bada beste Galdu zure kontra, jadanik, pario bat. Ara. Bai. zerbait, bi diokolariek hartuak izan direla frantziako uh, ekipan. Bai, eh. gero, hartu dira hor goita meka hartu ditu, baina gero um, lehiaketaren zat, seina joko lehiaketaren zat, bakarrik hartuko ditu ogoi bat edo hola, ni ustez, ogoi tairu, partida Ogo, guziz. Ogoi alde guziz, bai. Hala, beraz, bon, berba ez da speeding eh, hartu izanen. Speeding eta ere olibon. Olibon hartu izanen da, ni ustez. Olibon. Speeding ez dakit, uh, eh, hartu izan zen hor uh, udazkenean, uh, dulean, uh, medar eta horiek uh, zaurituak ziren. Gitun eta horiek, uh, ez gitun, bai gitun ere, eta hor hor dira, ez dira zaurituak, beraz, bon, Eziten bai e, hartuak izan? Ez, bon, berra bat, biak, eh, ara, denen berra bat dugu, eh? <laughs> Aniz galtz, aniz galtz nu, bai honak, uh, eh, spidin gabe eta olibon gabe. Ah, bai. bai, hartako. Ez da berri hona, eh, hori intzat, hori eh, Eh, eh hartako erretien dut, espero dut ez da, du izanen gero partidak <laughs> jokatzeko. Eta hiluaren eh, euruan zaritu hainitz baditu gainera. Jokularien entzat alta, bo... Bai, biztanda, biztanda, biztanda. Biztanda, biztanda, biztanda. Berdin zaizu, zuz. <laughs> etxean behute egon. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, nik... Iago eh, nuke, baina nan, ulertzen dut, bai, biztanda. Diaz, eh, hau guzietan zen, eh, BO eta Viron Bayoneren arteko fusio edo baterak eta, aurten bat ere, anzten da hori? Nukatu da? Ez da ipatuko Dinen ba, da berriz, dinen da berriz. Baina, ez momentu zantzia da, ba. Ara, egira... E, jauzten malima da, bigon, e, se uh, urgien dela. Bai. Ez den urtean e, hori da baldintza? ba, ustaz, bai? Ez da hori bakarrik baldintza, me uh, errestuko du, ba, hori bai. seur. <laughs> Eman dezaun bi taldeak prodebian balima dira, uh, aiz eixo eginen da, eh? E, zen, lekuko talde bat egiten bat zen, lekuko jokolariekin egiten alko zela zerraitik ez zerbait ikusten dugu olivon adibidez eh, ateratzen dira elementu osoki uh, lekuko jokolariekin ez ez da posible, ez, da posible. taldearen energia Me behar da ja. zinez eta fusione bat eta untsa funtzionatzeko eta jendeak identifikatzeko behar dira lekukoak uh, eh, parastatalere taldean bai, bai. Eh, Baionak uh, eh, Euskadiko federakuntzarekin ere itzahmen bat izenpetu du ere uh, eh, Baionak bai. abantaila hartzen ari ote du Euskaldun munduari begira bakizo, Euskaldun zea. Uh, uh, bai, bai Euskaldunago da beho baino orai. Ba, euskal, ez, hori egin ba, da topamaroeko Euskal talde bakarra, beraz, bortxaz, bai baina uh, eh, bon, bada, eh? bada ala ere gerlatiki bat bai, bai, bat bai. dakit kloben artean, mena menturaz ere kloben artean hastuko siur zaleen artean Ara gu gira zuek baino euskaldunakoak. Eh. ez Bada, bada, jauntzietan eta izan da. Bada, ba, jauntzietan. Bada euske, euskal herriaren marka bereganatu nahi hori bi aldeetan uh, ikusten da eh, ikurinekin, ikusten da mm, komunikazioetan, eh, bikleben komunikazioetan, eta enik aldera da, Bizka <laughs> ah, bat... Uh, ono galdera biurria. Biurria da, ea, bizka bat biurria da. galdera da, eta sani menturaz, ea baionak zuurki baliatu duen miagitze biaren mailan izaitia guai bere sudugat, biskabat hor sartzeko, hartzeko biskabat bide hori. Ba, Biarritzak bergauzo egin zuen, eman zuen pi bazk bere izenean, momentu batean, bai hona bigarren eh, eta uh, mailan zerarik. Ah, zer da, errefera hor duan. Beala, biskabat berba, ez dakit, ez bo. Errefera da ere zera rezekuak igandean ez dira irisagira ez dakindu Eta dut hori gertatu zela Eman zuen hori bere izenean Zenta astapenean bakarrik miarritz olimpik zen Beraz, egun hartzen duzu badela Beraz, olako Ez gerla bat e, baina horako e, lasterketa bat. E, nik sinesten dut, gonzok erreiten dolarik, erreiten dolarik bat direla gaiokorari on batzu egualdean. Uh, ez da bakarrik ara, e, egia da, beraz, e, behar da hortaz bariatu, hunat e, dinarazteko. helburua hori da? Hori ere. Bada dirua ere, giberan? Ba, dirua ere, dirua ere, sekur da, hor... Dirua egoaldetik nekez, eh? Oiko ah. egoarekin... Eh ez dakit euskal gobernu dutik behar ba. Ez, maukat ez da ba, ikiteko. Zer duzu, Paul? Eh, izan dira hor... Eh, ez da izan dira zurumuro batzu. Ez, ez da egine. maiotaren dako. Ara, ara bebo. Sponsor maiotaren dako. Zer, bai, hara. Euskal gomorramendua edo... Euskal kutsa batzu, banka batzu. Hmm. Ba, hori baino haratago, Euskaldunaren eh, marka etiketa bereganatu nahian. Ikusten da, eh, bien komunikazioan. Atorretan, mena baita ere, uh, ara, be, olimpik pei bazke maitea, bai. ikurriak ezartzea, mantzagun uh, baionak egiten dituen komunikazio kampainak Euskal idantziekin. Bada, hori? Bai. ara ez da. Bistanda. Ba, me... Beda da komunikazeko plan bat ere, logika da ere, uh, eskualdun taldea dira, behaz uh, eh, komunikazia gainean, normal da, eh, Clermonten uh, taldea da, Clermon Auvergne. Bai, horren, horren ene galdera da, hori izenpetu duten uh, bai, txarmen hori, bai. ez da komunikazioa ere. Bai, biztan da, ba, ba, ba, ba. ba. Be, ez, da hortaz beldur izan behar, ene ustez. Badakigu, ez gira... Zaleak interesatu dira, itzarmen hori? Bai, nik, eh, ni, jistu niz, eta uh, irakurri dut artikulua, blanko batekin, uh, eh, izen petu dute, argitu niz, eta gero irakurri dut artikulua, eta blanko daitzen zen, bai, hala, beldurtu niz, hartako interesatu niz. Aipatzen da hori bai onako zalen artean, eta ba, pasatzen da Ba, ba, ba, nik ara, web unean pasatu da, beraz, bai, baina eh, ez hainbeste ez. Ba, ez dira, ez momentu horreiz zinez lan egiteko... Uh... Eh. Abistan ba, da. Ba, ez dira hortan. lehen pausu bat da, itzarmen hori, gero ikusiko, ze manen duen, eh, itzarmen eh, hain izan dira izen petua, gero berdira efetuak ere, berdira... Hala, ekintzak. Eta ekintzak, ekintza bat izanen da, eduriz, elduden urtean, topa malogean egoiten bagida, uh, zanman jokatuko dugu. E, emankizuna bukatuko dugu, ah. jakin gabe, bai, bai. bakotsak zer uh, leku ukanen duen. Ez dugu trenkatu. Nierritze igotzen denez, baiona jausten denez, biak bert mailan egonen direnez. Amalauean biak. Ara, nik ere. Beinat, zuri ere galdeginen dautzugu. Da kontent zanen iz, nierritze Berdin, pentsatzen duzu, biak eh, top amalauean edo... Bista dena, hobe daugaitea bitalde eh, goi mailean, interesa tzeko, azteko sustengatzen sustengatzen lehen nahi dute, biztan dena, biziki gora egon dadin. Zei da, obi izaitea, bineat, bestela zei. Olatzek, olatzek gerten dina, nik baut beldur bat, eh, behar ba, derbia izaten dela, prode du mailean. <laughs> Maleruski, Malerus, eh, maleruski. Ez dut eta nahi, bainan, uh, eh, bon. Arrisko ah, bada, segura, ba, ah, bai. Bada, arriskoan eustoko... Bai, honaren zata. Ba, ba. bai, bai, <laughs> bai, ez, ez, uh, bestan kontrentake, bai, bai, bai, bai, bai, bai,